ko daga nan abin da ke faruwa sai Jim Imlas da sauran zaratan dakarun suka zare takubansu cikin zafin nama da kwada kururuwa suka rinka sare bushoyin wajen sai ga suna bayyana fili karara nan fa ya mutse rayuka suka ci gaba da salwanta jini ya rinka malala tamkar magudanar ruwa sai da aka shafe rabin sa'a ana gumurzu amma ko maridi ɗaya ba kashe ba duk gawawakin da ke wajen na dakaru ne a wannan rana sun ci kayan ciki sun more in ka ɗauke Imnas Jamjus da wasu zaratan dakaru su goma babu wanda ke iya tagaza komai akan waɗannan dodanni su ma ɗin dab suke da gazawa a kowane lokaci Imlas na kusa da mahaifinsa Humzur yana ta kokarin kare shi daga hari shi ko boka halkam bai da ya sako kasa ba yana cin sararin samaniya yana yakar da sihirin tsafi amma banza dan sihirin yaki aiki a kansu ana cikin wannan gumurzu ne sadauki Jamjus ya lura da cewa ba karamar barna waɗannan dodanni suka yi ba domin sun kashe masa dakaru da yawa haka kuma sai tuno da lagon Mardan cewar ba sa jin sara ko ina sai a tsakiyar kansu cikin zafin nama Jamjus ya tsalle gami da daga takobinsa sama ya dankara wani dodo a tsakiyarka take kan ya dare gida biya faɗi ƙasa matacce nan fa jamjo ya zama tamkar tsuntsu wato ya rinka taka kawunan su da kafafunsa yana saran tsakiyar kansu ko da Imlas ya ga abin da Jamjus yake sai shi ma ya koyi da shi kafin dogon lokaci sun kashe sama da dubu goma ko da dodannin nan suka ga haka sai duk suka rantuma cikin jeji da gudu suka bar gawawwakin ƴan uwansa a wajen Hassan nan ne kura talafa sai Imlas suka tsaya suna kallon gawawwakin da ke kwance a wajen Jamjin sai shiga kirga gawawwakin dakarunsa a ƙarshe ya samu adadin mutum 415 Jamjin sai haɗa wannan lissafi da na baya sai ya ga cewa a halin yanzu dakaru 720 ne suka mutu saura guda 280 nan take bakin ciki ya turnike shi ya kwarara ihu ya hau zage-zage yana cewa ina kuke matsiyatan mardai in kun isa ku dawo filin daga na rantsi da kaifin takobi sai mun karar da ku kome yau haka dai jamjus ya ta surutai har ya gaje amma basu dawo ba shiru kake je kamar maye ya ci shiru su kuwa dakarun da suka rage sai suka kama kuka saboda ganin irin kisan wulakancin da aka yi wa ƴan uwansu a daidai wannan lokaci ne boka halkamu ya sako ƙasa bisa tsuntsunsa ko da suka haɗa ido da sadauki jamjus sai jamjus ya harare shi ya ce, ina ka tafi ka ban mu da waɗannan dodanni har suka kusan halaka mu gaba daya ko da jin wannan tambaya sai boka halakan mu ya fusata yace wannan wace irin magana banza ce ashe ba ku ga irin gwagwarmayar da nayi ba ai ina daga sama na rinka kai musu farmaki sai dai sihiri na bai aiki akan su wannan batu na boka halkamu bai haifar da komai ba face ƙara zuka zuciyar Jamjus kawai sai Jamjus ya daga takobinsa ya kan boka halkamu ya kai masa wawan sara ko da takobin ta buge kafada halkanmu, sai wata irin ƙara ta tashi tamkar ya tsara dutse nan take takobin ta narke ta dige a ƙasa duk da haka sai jamjus ya sake zaro wata uka zabgegiyar gaske ya yunkura zai kafa halkamu a wuya shi ku halkamu sai ya sauri ya zaro isgar tsafinsa kafin ɗaya daga sa ya aiwatar da mugun nufi tuni jarumi Nas ya yi tsalle a sama ya dira tsakiyarsu nasa ya duba halkam sannan ya duba jamjin sai ya ce haba ina hankalinku ya tafi har kuke kokarin halaka juna ku tuna cewa gaba ɗayan mu nan ƴan uwan juna ne garin mu ɗaya tafiyan mu ɗaya kuma akan tafarki guda muke tafarkin cika umarnin sarkin mu duk abin da ya faru a tsakanin mu mun gani kuma kowa daga cikin ku ya taka muhimmiyar rawa a wannan tafiya ya kai babban sadauki ka sani cewa farkon tafiyan mu sa'ad da muka isa dajin Husmul Jinn ba dan boka halkamu ba da gaba ɗayan mu nan mun halaka shine yace ci rayuwar mu daga sharrin mugwan aljannin a wannan dajin da muke ciki kuwa kai ne kace ce ba dan kai ba da duk mun zama gawa sa'ad da imlas ya zo na zancen sa sai jikin jamjus da halkamu ya sanyi duk suka sunkuyar da kawunan su kasa cikin alamun kunya daga can sai suka dago suka dubu juna ko ya nemi gafara dan uwansa lokaci guda suka yi murmushi game da rungume juna ba tare da bata lokaci ba aka binne gawawakin dakarun nan guda 415 sannan aka ci gaba da tafiya a kwana a tashi can sai da aka sake shafe wata 11 sannan su Imlas suka fara hango dajin Husmul Adam a can nesa da su sadauki Jamjus ya bada umarnin a tsaya take kowa ya jalin zamun dokin sa aka sassauka Jamjus ya ce ya ku ƴan uwana ku sani cewa muna dab da shiga dajin husmul adam ina son ku tuna cewa ta can mu dubu ɗaya da hudu ne muke wannan tafiya amma kuma yanzu mun zama mu 224 kamar yadda boka halkamu ya faɗa mana a baya wannan jeji da zamu shiga babu komai a cikin sa sai gungun ɗan fashi rukuni uku waɗannan 'yan fashi sun kasance zaratan sadaukai ne waɗanda suka kware sosai a iya yaki da faɗa kuma sun kasance matsafan gaske ga su da tsananin rashin imani ina son kowannen mu ya ƙara kansa ƙarfin gwiwa mu zage damtse mu yi ƙoƙarin kare rayukanmu ya bakin ƙarfinmu kai kuma boka mu ka tsare mu daga sharrin sihirinsu halkanmu ya ce na rantse da daraja tsafi zan yi iyakar ƙarfi na don tsare mu gaba ɗaya halkanmu na gama faɗin haka jamjus ya kama dokinsa ya haye imlas da humzur ma haka sannan sauran dakarun guda ɗari biyu. da tamanin aka ci gaba da tafiya shi ku halkamu sai musu jagora bisa tsafaffan tsuntsunsa tafiyar dakika 240 suka yi suka isa farkon dajin Usman Adam da shigar su sai suka ji an busa wani kaho mai karfin sauti kafin a jima gungun yan fashin ya zagaye su adadin yan fashin ya kai dubu waɗannan yan fashi sun kasance girda girda tamkar mutanen farko kowannansu su yayi mummunan shigar yaƙi. da muggan makamai iri-iri wasu ma makaman mutum bai taba ganin su nan take sa Jos suka zama tamkar barewa tsakiyar garken zakuna nan fa zuciyoyin dakarun Jos suka karya dan sun tabbatar da cewa ajalin su ya zo shi ko boka halkan mu har yanzu yana sama bisa tsuntsunsa sai kallon kallo ake yi tsakaninsa da yan fashin shugaban yan fashin ya dubi su Jos ya daka musu tsawa ya ce ya ku waɗannan rafkanannu ku yi sani cewa yau kun faɗo hannun shugaban azaluman duniya yanzu nan zan sa yara na sai muku dukan kawoka sannan mu kwace dukiyoyinku har da suturorin jikinku mu kora ku da watsarara ko da jin haka sai imla sai farata yace kai katan banza la'ananne azalimi kai sani cewa ƙarya ka tasha ƙarya lalle yau za ka san cewa ka ɗebo ruwan dafa kanka na rantsi da kaifin takobi na sai mun karar da ku gaba daya mun kawo ƙarshen zaluncin ku a wannan jeje saboda tsananin mamaki da fushin wannan batu na jarumi Imlas sai shugaban yan fashin ya noshi wata bishiya murgujejiya dake gaban sa take sa ya burma ya nutse a cikin ta ya zaro hannun ko kujewa bai ba ita ko bishiyar sai ta kama rangaji a ƙarshe ta tumbuke kanta ta bada ƙasa cikin tsawa ya umarci yaran nasa da su afka su Imlas nan fa wuri ya hau ne aka fara dubdugo shi ko shugaban yan fashin ya tsaya kikan a waje guda yana kallon abin da ke faruwa boka halkamu ma ya tsaya cak yana kallo wai gaba da gabanta aljaniya ta wuta. a wannan rana dai dakarun jamjus sun ga masifa irin wacce ba su taba gani ba domin da karfin tsiya yan fashin nan suka rinka kama su suna karera su sai dai kaga an kama mutum an matse tamkar ana matsan mai a jikin tunkuza ba za ka ji komai ba sai ƙara kakkaryewar kasusuwan bil'adama in ka ɗauke jarumi imlas da jamjus da kuma zaratan dakarun nan goma babu mai tagaza komai yayin da aka samu ɗan dogon lokaci ana wannan gumurzu sai rage saura mutum goma sha uku kacal daga jama'ar su imlas su ko fashin mutum ɗari kawai suka yi asara nan fa mutum goma sha uku nan suka gagari mutum ɗari tara aka jima ana artabu ba a samu galaba ba ko daga nan haka sai ran shugaban yan fashin ya harzuka cikin gaggawa zare takobin sa ya tsalle ya fada cikin taron fada kafin a ankara ya kashe dakaru biyar daga cikin goman da suka rage ko daga nan haka sai jarumi las ya kukan kura ya tare shugaban yan fashin suka fara kafsawa shi ko Jamjus sai ƙara kaimi ya karfafa sauran dakarun gwiwa suka yi tara gargazar yan fashin jim kaɗan sai su Jamjus suka kashe yan fashi 540 yayin da yan fashin nan suka ga an yi musu wannan mummunan barna sai suka rikide suka zama zakuna a sannan ne boka halkam ya sako ƙasa ya tar zakuna ya fara artaba da su sai da aka shafe sa'a hudu ana murzu sannan aka kashe raguwar yan fashin ya rage saura shugaban yan fashin shi kadai a lokacin tuni ya ga labaitar da jarumi Imlas har ma ya masa kwararan sara guda uku daya a kafa daya a hannu daya kuma a gefen cikinsa jikin imla zai fata-fata da jini nan take jiri ya ɗebe shi ya faɗi ƙasa shugaban yan fashin ya daga takobinsa sama da nufin ya tsire cikin imlas al'amarin da ya sa zur ya kwala ihu kenan ihun nasa ne fargar da sarauci Jamjus ya waigo da su. Ko da Jamjus ya ga abin da ke shirin faruwa sai ya ruga da gudu ya tsalle sama ya doki shugaban yan fashin da kafafunsa biya kirje damar da bai samu ba kenan ta tsire imlas ya tafi da baya taga taga kamar zai fadi amma sai ya tsaya kyam da kafafunsa a lokacin da ya lura da cewa an kashe masa yara da yawa sauran kuma sun arci nan fa ya wanga mai katan bakin sa ya takarkare kwarare ihu wanda karasa ta cika dajin gaba daya sauran yaran nasa da suka tsere suna jin wannan ihu suka firgice suka yi tsammanin an kashe shugabansu dan haka sai suka kara nausa cikin jeji suna neman makoya dan sun tabbatar da cewa yau kam babban bala'i ya shigo dajin Husmal Adam sadauki Jamjus ya sunkuya da sauri ya daga jarumi Imlas tsaye amma har yanzu Imlas bai dawo cikin hayyacinsa ba Kumzir ya rugo ya karbi Imlas ya rungume shi na fuka shi ko Jamjus sai fuskanci shugaban yan fashin suka fara kallon kallo ragowar sadaukan nan biyar suka yunkuro da nufin afka shugaban yan fashi sai Jamjus ya dakatar da su yace ku barni da shi duk wanda ya je gabansa daga cikin ku take zai zama gawa jamjus ya afka shugaban yan fashin suka fara fafata kowannan sai ya himmatu ya karfin sa amma ba a dade ana fadan ba jamjus ya gane cewa ya gama da sa domin akwai fifikon karfi juriya da jarumta a tsakaninsu Imlas na kwance bisa cinyar Humzur sai farfado ya arba da wannan gumurzu da ake tsakanin Jamjus da shugaban yan fashi a lokacin har shugaban yan fashin ya samu nasarar yankan Jamjus a damtsan hannunsa na hagu da cewar zogi da raɗi sun shige shi sai ya daure ci gaba da faɗa cikin alamun kare zuci Imlas ya dago kai ya dubi Jabus ya ce ya abana wannan azalumin yafi karfin mu tabbas yau ajali na yazo ina roƙonka da kai min gafara yayin da Humzur ya ji wannan lafazi sai ran sai baci bai san sa'a da ya wurgar da Imlas ba ya rufe shi da fada ya ce kai can ka dana ashe kai watsi da nasihan nan da ne maka to idan ka manta ne zan tuna maka yanzu duk halin da ka shiga kar ka fitar da rai ga samun nasara na hore ka da ka karfafa zuciyarka ka ayyana a ranka cewa mu ke da nasara idan kai haka nasara za ta zamo tare da mu ko da humzur ya zo na azancan sa sai jikin las ya hau karkarwa zuciyarsa ta kufulo jijiyoyin jikinsa suka tashi suka yi burdin burdin take ji tamkar babu wani rauni a jikinsa cikin zafin nama ya meke zumbur ya ɗauki sa ya ruga inda ake gumurzu tsakanin jamjus da shugaban yan fashi da zuwa ya afka masa da lugudan sara da suka cikin tsananin karfi da hanzari bisa dole shugaban yan fashin ya rubuta Jamjus ya fuskanci imlas shi ko jamjus tun ya cika da matukar mamaki domin bai taɓa tsammanin imlas zai rayu ba balle har ya sake miƙewa ya fafata nan fa imlas ya ƙuntata shugaban yan fashin ya hana shi sakat kai tun yana kai farmaki har ma ya zama na cewa sai dai ya kokarin kare kansa kafin ya ankara tuni imlas ya musu mummunan sara guda uku daya aka daya a cinya daya kuma a gadan bayansa duk da ciwar jini na zuba a jikin shugaban yan fashin bai faɗi kasa ba saboda kasancewarsa namijin gaske ba zato sai shugaban yan fashin ya jifa da takobinsa sannan ya kama rigar jikinsa ya yayyaga ta da karfin tsiya surar jikinsa ta bayyana kato ne na kwatance ga tsawo ga kauri duk su a mambarɗe kamar an jera duwatsu dan fashin ne ta karkare kwarare ihu fiye da wanda ya a baya ko da jin ihun sai sauran yaran su da suka gudu suka ji nan fa suka tabbatar da cewa shugaban su na nan a raye dan haka sai suka juyo da baya da gudu dan suka masa dauki shugaban yan fashin ya girgiza ya zama kato kada mai tsananin girma tsawon jelar kadar ya kai kamo 20 nan fa wannan kada ya addabi jarumi Ilas ya dinga zane shi da jelata kuma ya rinka kawo masa tafka da bakin sa mai zaba zakon haƙora. ko daga nan haka sai boka alkamu ya rikide ya zama jibgegen guza mai feshin wuta nan suka fara arangama a daidai wannan lokaci ne yaran shugaban yan fashin suka karasa tun kafin su iso jarumi Imlas da sadauki Jamjus suka yi kukan kura suka tare su aka ci gaba da fafatawa su ma ragowar dakaru biyar suka kai su imlas ɗauki. sai da aka shafe sa'a shida tura ana murzu tsakanin katan kada da jibgegen guza a haka ne kadan ya samu damar cizon guda a kafada shi kuma guzan ya kone idan kadan guda daya kawai su yi aka yi sun yi kururuwa a tare kuma suka rike suka dawo zuwa ainihin siffofinsu na bil'adama shugaban barayi ya rasa idansa guda domin ya tsiyaye shi ku halkamu ya samu babban rauni a kafadarsa duk su biyun suka kama tangal-tangal kamar sun sha giya sun bugu daga can sai duk suka faɗi ƙasa kafin a jima shugaban yan fashi ya kama shure-shure nan da ya mutu shi ko boka halkama sai faman nishi yake yana numfashi da kyau a daidai lokacin ne su imlas suka gama kashe sauran yan fashin nan wanda suka waigo suka yi arba da gawar shugaban yan fashi kuma suka ga halkama a cikin mawuyacin hali sai suka rugo gare shi da zuwa Imnas ya ciccibe shi da niyyar kora shi a doki sai halkam ya buɗe sa da kyar yace ya kai babban jarumi kada ka wahalar da kanka da daukar gawa dafin da ke jikina ba zai bari na ƙara daƙiƙa 100 ba nan gaba ina mai muku fatan alheri da samun nasara bisa wannan tafiya ina farin ciki da mutuwata tunda na mutu jarumi na kashe babban azzalimi wanda ya addabi fatake shekara da shekaru ya kai babban jarumi ka ci gaba da kokari koda kowa zai mutu a wannan tafiya kai sai ka rayu ina mai tuna maka cewa ka ci gaba da amfani da nasihan nan ta mahaifinka domin ita ce kadai za ta cece ka a wannan tafiya har ka samu nasara a ƙarshe ina mai roƙonku da ku labarta wa sarki Abdulhiyan irin wannan gwagwarmaya da muka sha kuma lalle ya haddace labarin ya kuma sanar da bayansa labarin domin kar a manta da mu a duniya ko da boka halkan mai zo na sa sai dogon ajiyar numfashi take idanansa suka kafe gangar jikinsa ta sandare imlas jamjus humzur da sauran dakaru biyar suka fashe da kuka bayan sun yi kukan sun gaji sai suka tashi suka haƙa rami suka sa gawar halkama a ciki suka binne Imlas ya dauko ni katon dutse ya aje shi kusa da kabarin ya shafa jini a jikin dutsen dan ya zamo sheda bayan gama hakan ne Jamrus ya dubi kowa sannan ya ce ya ku ƴan kwana ku sani cewa yanzu mu takwas ne kadai muka rage daga cikin mutum dubu ɗaya da hudu a wannan tafiya ta mu kuma mun sha wahalar gaske amma fa har yanzu ba mu kai ga gaci ba ina mai horo a gare mu da mu manta da waɗanda suka mutu kuma mu manta da wahalar da muka sha a baya mu ƙara ƙarfafa gwiwoyinmu ba gudu ba ja da baya ko nasara ko mutuwa wannan ita ce aqidar mu dan haka yanzu ku zo mu kara nausawa cikin jejin nan don mu sani da rukunin yan fashi na biyu mu murkushe su mu je ga rukuni na uku su ma mu karar da su sannan mu shiga dajin Husmul Zaibun inda manyan kurayen nan suke mu karkashe su sannan mu sakogin gin Bahar jalsus yayin da Jamjos ya zo na azancansa sai Humzir ya numfasa ya ce bai kamata mu yanzu. ka dubi jikinka ka dubi jikin las kuma ka dubi jikin waɗannan dakaru biyar gaba ku kuna da raunuka masu yawa kuma akwai tarin gajiya a jikin ku zai fi kyau mu kwana anan kowa ya jinya ya samu isasshen hutu in ya so da safe sai mu ci gaba da tafiya ko da jin haka sai Imlas da dakaru biyar suka ce kwarai kuwa wannan shawara ita ce mafi alheri a gare mu Jamjus ya ce na amince kuma na gode domin kun tuna min da ɗaya daga cikin dabarun samun nasarar yaki nan take Hamzur ya gangara bakin wata karamar fadama ya jefa masa, cikin daƙiƙu kaɗan ya kamo kifaye masu yawa ya zo da su aka kunna wuta aka hau gasa kifin kowa ya ce koshi shi ko Jamjos sai miƙe je bakin fadamar ya tsinko ganyen wata yar bishiya ya dawo da zuwa ya bayo Bada kare guda ya ce in wannan ka nike shi ka sa kowa a sa magani ne mai ƙarfi nan take ya cika aiki kashe gari da sassafe suka tashi gaba daya aka sake kunna wuta aka gasa sarago kifin jiya aka ce daga nan suka shiga kintse-kintse dan ci gaba da tafiya suna cikin wannan hali ne sai suka ga tsuntsun nan na boka halkamu na ta zariya a gaban kabarin ubangidansa tsuntsun ya ta kewaye kabarin har sai da ya gaji sannan ya hau kan kabarin ya zauna ba zato ba tsammani sai suka ga hawa yana zuba daga idanun tsuntsun al'amarin da ya ba su mamaki kenan kuma tausayi ya baibaye su Imlas ya miƙe sai ya tafi gaban tsuntsun tsuntsun ya tsaya cak bai motsa ba Imlas ya tsuguna a gaban tsuntsun ya hau shafarsa idanun cike da kwallaye ce ya kai wannan tsuntsu ka ɗauki dangana kamar yadda mu ma muka dauka kai sani cewa mu ma mun yi kuka da bakin ciki bisa rashin wannan babban gwarzo mutumin Misra Imlas na gama faɗin haka sai tsuntsun ya rikide ya zama katan aljani mai manya-manyan fuka-fukai. Cikin tsoro Imlas ya ja da baya ya faɗi. Hawaye ya zubo daga idanun aljanin ya ce kwantar da hankalinka ya Imlas bin Humzur. Kai sani cewa ni ba tsuntsu bane aljani ne. Fiye da shekaru 50 baya ina hidima ga marigayi Boka Halkamu bin Salufa. Na shaku da shi matuka kuma ya kyautata min ainin. Dole ne ne kukan rashin su. Na yi sabo da shi kuma nayi sabo da birnin Misra ina kishin mutanen ku ya kai wannan jarumi idan ka amince zan ci gaba da bibiyar ku ina ba ku taimako har zuwa ranar da za ku samu nasara a wannan tafiya ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube Imlas ya duba aljanin ya ce na amince na tafi tare da kai ya sunanka aljanin ya murmushi ce sunana Sakadamul Kufa nan take saka da mulkufa yayi girgiza ya zama tsuntsu shi ko imlas sai haye kansa ya zauna ba tare da fargaba komai ba sannan ya kira humzur yace ya kai abba na taho mu tafi tare anan cikin sauri humzur ya rugo ya dane bayan tsuntsun shi ko tsuntsun sai bude fukafukansa ya tashi da su sama suka yi gaba jamjus da sauran dakaru biyar suka bi su a baya bisa da wakai sai da suka shafe sa'a guda da rabi sannan suka iso inda rukunin yan fashi na biye yake kamar yadda waɗancan ƴan fashi suka yi musu ƙawanya haka ma waɗannan suka yi